thank you irrati saioan, zaudete? eh? Ba, udako oporrak eta gero ona etorri gara zuengana antxeta irratira eta goxo goxo eta gogoekin bai baina gogoekin eh ere bai. bueltan gaudela temporada berria giteko prest eta bueno hemen gaudela berriro ere ni oiana Eta inara. <laughs> Eta hori, espero dugula urtengo 2000, 2000 mairu kurtsoak ere ba, itzaiteko gauza interesgarria asko asko ekartzea onera. Eta bueno, urtengoan beste modu batera plantatuko ditugu gauzak, baina seguro gustoko izango duzuela ere bai. Urte berriarekin badakizue, maitxak jan eta gero ba, beti desioak eta ez beteko ditugunak ditugula bagu onagatoz, horrelako ideia pilo batekin, eta ikusiko dugu nola goazen aurrera, pixkanaka, pixkanaka. thank you astea, edo bueno aipatzea ba aurten aldatuko den ez gauza, gauza bat izango da aste hartan emititzen jarraituko dugula hemendikan antxeta irratetik bederatzi 89.7 FM-ean edo baita ere antxeta media den bitartez Eta, bueno, gero ere irratizaioa hor egongo dela, ez dakigula oraindikan beste irrati batzuetan ere entzuna halko den, momentuz ba hemen eskualdean, bai hori jakin badakigu. Eta, eta bueno, internet, internet bidez ere zuzenan entzuteko aukera duzuela, edo beranduago, bagar momentuan zuzenen entzuteko aukera duzue. Eta, bueno, red nosotras en el mundo norbai ere badakigu egongo garela, osea que, bari, internazional maia bai, osea que venga, Euskal Herriko irratiak animatu. <laughs> hori, hori, saldu, saldu, sardina. <laughs> eta aipatzarena ere <laughs> gauza berrien artean, ba, saioa beste modu batean egitea pentsatu dugula, hortaz e, ez gara dornakurekin hasiko aurten, horrela saioak eta gero elkarrizketa eta gero kultur gomendioak, orain arte egin dugun bezala, beno, behintzat aurreko denboraldian, aurten pentsatu duguna eta beno, martxan jartzen ari garena, eh, bote pronto antzen, hori ere, gauza. <laughs> gure, da, gure ez daugarrietako bada, eta bakizute, eh, bai, ez da inoiz aldatuko. <laughs> gure improvisazio daiak. <laughs> hori, hori bez, baina pentsatu duguna izan da, eh, blokeka banatzea eh, saioa. saioa. Ordu erdiko blokeetan, orduan saio bakoitza bi bloke izango ditu, eta eh, gai desberdinekin eh, hilabetean zehar bloke batzuk hilabetetan errepikatuko dira, beste batzuk ez, saiatuko gara ez errepikatzen, baina nere aktualitatea eta kontaktuak ere ba, horren baitan izango dira. Bai, eta zenduko dugu, eta noski egunero gaurkotasun duten gaiak, ba, beti saiatzen gara ekartzen onera, mm mm-hmm. -hmm. Horro goten garelako notizian gainean. <laughs> Bai, eta ba, gaurkoan, adibidez, hori gaurkotasuna daukan gaia edo blokea izango dugu lehenik eta behin, lehenengo ordu erdian, bueno, ja, jan diogu zen, bueno, lehenengo saioa izaki ba normal. <laughs> bai, eta aurkezpenak beti egin behar ditugulako. Hori da. Eta, eta bigar... a, ah, eta ber, eta ez antzin, beti, beti, beti, beti, hasieratik esan izan dugu, la parte hartzea, gustatuko litza gukela pila bat, gurekin hemen zuzenan parte hartzea, edo ez bada zuzenan ere, eta hori mantenduko dugu aurten nola ez. Eta horretarako, bueno, ba, korreo elektronikoak, e, Facebooka, e, pff, zagitz, gehiago, Twitterra, Eta hozei <laughs> hor txea bezkagula, gonekin da gure, gure izena, guzti horietan, eta korrean ere gonekin abildua gmail.com. Eta, eta, bueno, jarretzen nahi dazten bertan, eta ba, gomendio guztiak pospozik asoko ditu lauko. Mm -hmm. Mm-hmm. Eta, eta bigarren zatian, e, saionen bigarren zatian, ba, e, ba, kulturkeretan edo ibiliko gara, eta hori izango da bloke bat eta beno ba udara hontan ba, aukera izan genuen Argentinako lagun batzuekin egoteko beudek musika egiten dute eta beno ba elkarrizketa txiki bat egin ahal izan genien eta zuen ekarri dugu ba interesgarria delako oso beraien proiektua Cumbia Quirs dira mhm. eta ba hori izango da bigarren zatia Gero beste bloke batzuk ere egongo dira, ba, internazionalismoa, historia, ez akademikoa, eh, ez? Ze akademikoa, bai. <laughs> Sexua. Aierazpen artistikoak, nabarituko zenuten bezala gure ba, garapenak ba, jugo, jodu gorrerun, ez? Eta gustatzen zaigu ba, asko bai artean, musikan, eh, kulturan da biltzaten emakumeen berri izatea. Igual guri ere gustatzen zaigulako pertsonalki eta plazerrez egiten ditugulako lako elkarrezketak edo, baina hori, horre dela hori ere. Eta nola ez, ba, beti bezala albisteak ere bai, e, eh, albisteak bai. edo gaurkotasuna duten, bai, komodikabidetan ikusi ditzak egun gaiak, ez? Sexualitatea. Nola ez? <laughs> e, <laughs> miren esan duia. bueno, bi aldiz. Bi aldiz. bi, bueno, bai. Kolaboratzaiekin ere, eta bueno, tope Bai. Bai, bai. Hori izango da plana. Hola xe. Hola xe. Eh? Ziru ditzen zaizue. Hola xe. Ondo ba, ez da? Bairantzuten ez duzuen ez? Ba, bai. Osunda. <laughs> musika pixkat eta azten gara lehenengo estarekin, edo... Pues bai. Bai, ah, hori da, hori da gaia. Vale. Well, Bo Nemeth calls it his own. both go out to play on that cold and rainy day. And Bohemian sings us his song while Bahamut wanders along. But in the glory of this spring, you can hear Bahamut sing. cloud suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains which arise from a vast and arid plain of drifting fetid yellow dust and the plain is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye. aukeratu dizuegun moduan ba lehenengo zati honetan era bat eh, gaurkotasunezkoa den gai bati helduko diogu alegia ba pusi raioten eh, inguruan ba, sortu den ba zalaparta guzti honen inguruan hitze ingogo dugu eta mm, ba bueno Egokia iruditu zaigu argian e, duela ja hilabete publikatu zen e, artikulu batekin astea, Katialin Minerrek idazten du eta bertan ba oso ondo azaltzen du bai egoeraren eta ez gatazkaren hasira bera nondik datorren, baina baita ere ba horren inguruan sortzen ari diren zenbait kezka eta eztabaida. Eta bueno, ba testuak eh, honela dio, Pusi Raiot askatu izena duena. Otsaiaren hogeita batean aurpegia estalita zuten bos neska Eliza ortodoxo batean sartu ziren Andre Mariari punk Putin boteretik bidaltzeko eskatzeko. Hori dela eta ustezko hiru taldekidea txilotu eta bi urteko kartzela zigorra ezarri diete Rusian. Hori da, azken hilabetetan hain famatu egin diren pusi raioten kasua. Tamalez, emakume Errusia rauek azken egikari honek egin ditu infamatu eta haien inguruko hainbat elkarrizketa, erreportaje eta notizia irakurri eta ikusi al izan ditugu. Ez hori bakarrik, sare sozialak pusi raioten askatasuna eskatzen duten hainbat ekimen argazki eta aldarriz ere bete dira. Bueno, eta Madonna, eta Red Hot Chili Peppers, eta Kasparov, eta Amnistia Internacionala ere alde izan dituzte nik taldea lehenago ere ezagutzen nuen, beste hainbat ekintza egin bai dituzte azken honez gain. Ezagutzen dituen hasiratik oso argi utzi dutelako haien talde izaera feminista. Ezagutzen dituen haien diskurtso antipatriarkala Errusian bizi duten egoera soziopolitikoari lotu eta erresistentzia mezu oso interesgarria larazten zutelako ezagutzen nituen feministok historikoki egin dugun bezala, mezu hori zabaltzeko oso modu sortzailea erabili izan dutelako. Eta deitu iesa da zuen mesfidati, alaxe izango bainaiz, baina nik ezagutzen nituen pusi horiek, hain feminista, erradikal eta punki izan da, izugarri harritu nau jaso duten eta jasotzen ari diren babesak. Esan nahi dut, arraroa dela egun, edozein feministek horrelako babesan hitz eta ahobetekoak jasotzea. Noski, nire harridurak badu azalpen bat. Esan nahi dut, segituan konturatu nintzela, oso notizia gutxitan azaltzen zela haien feminista identidadea. Segituan aldatu zutela, feminista hitza talde femininoagatik, edo Riot Girl inspirazio talde punk feminista Putinen aurkako punk talde simple batengatik. Eta orduan, ikusten ditut alako babes argumentu neutralak, adirazpen askatasuna dela, laikotasun eskubidea dela, eliza eta boterearen arteko harremana kritikatzea, Putinen gobernuaren mendekua salatzea, eta ez nago prest zeren pusi raiot zerbait bada, talde feminista bat da. Eta are gehiago, pusi raiot osatzen duten kideak emakumezkoak dira, eta ez dugu aztu behar emakumeok espazio publiko hartzen dugunean, eta propioki gure feminitatearenak ez diren jarra sarrerak hartzen ditugunean, zigorra bikoiztu egiten dela. Beraz, pusi irraioten askatasuna eskatzen dugun horietan, noren eta zeren askatasuna eskatzen ari garen argi izan dezagun. Besterik ez. esek entzuten ari zinetenak Pusi Raiot taldeko kideak dira, esan bezala bat eh, Eliza Ortodoxora bertara sartzen diren momentuan, baien punk eh, abesti feminista hori abesteko saiatzen, baina ikuste duzu, <laughs> bai, bueno, ikusi ez, baina entzuten duzu ez, zailtasun ugari, argazki pilo bat, baina horretaz gain, ba... Ze foioia montatu. Foioia, bai, hori da. Ba, eta gainera ikusten moja bat ez, atzera botatzen hor, bai, bai. nahiko simbolikoa. <laughs> Bai, baina hori, pixkat e, eh, kaialiminerren e, eh, artikuluen arira ez, eta menitzaiden zegoen hori azkenean zergatik egin dira hain ezagun edo ba, ba, bez guzti horiek ez, horra ipatzen zela bai madonak eta mm. bai ba, talde famatu guzti horiek egia da, ba, hori hemen guk ere informazio bilatzen hasi garenean ba, Wikipedia nola ez da gertzen da mm. eta Wikipedia hartzen duzu ba, beraien taldeari buruz irakurtzen hasten momentu batean aipatzen du e, bai eh, talde provokatzaile bat dela eta ba, gai politikoak mai gaineratzen dituena, bueno, musika punkaren bitartez eta olako gaiak mu Rusian emakumen egora zein den adibidez. Mm -hmm. Adibidez, baina ez da adibidez. Osea, azkenean ez, ba, hori talde feminista bat da, hori batik bat beraien borroka, ba, beraiek hori ba, modu xelebre hau, <laughs> aukeratu dute ez, ba, hori beraien ba, pasamontainaz koloretxo hoiekin, eta, bueno, begia ba, esan, ba, zabaltzen, edo, babes hori zabaltza erresa izan da ere, bai, ba, jende asko mozorratu da, ba, mm. babesa eskaini nahian, eta horrela. Baina hori ez, ba, pixkata bestia ez dakit aukera izango dugun entzuteko, baina letra eskuratu dugu, eta <laughs> gaineritak emakumeak sartzen. Mm-hmm. ez, eta hori aipatzen dute, ba, ama virginari, ba, itzeiten ari dira bezala bestian zehar, Eta esatu dute, ba, bai, ba, askatasunaren mamu hori zeruan dagoela, e, <laughs> orgullo homoseksualen edo geien, e, ba, orgulloa e, preso siberiara bidaltzen dutela, e, kgb liderra gure jainkoa dela benetan, azkenean ez, pixka bat guzti horiek direla Rusian, Errusian eh, zehar dituzten sinesmen horiek, ez, horrela, eta bat ez, bon, noski egiten dutela lotura bat Eliza Ortodoxoarekin zentzu horretan, baina azkenean, hori, kakazarra, <laughs> de, jenkoaren kakazarra, eta eskatzen diotena marginari da, mesedez, egin zaitez feminista, ez? <laughs> Hori da beraien eskaera. Hori, baita, manola ba, ez Putinak etzu, etzuen batere ondo hartu, Eta, bueno, ba, bai izan dela, edo, bueno, sortu dena pixka bat igual ere gizartean xokori izan da, ba, ze modu azkarrean, ez, edo esatu zuten modu rekorrean, ba, horrelako zerbaitek Rusian eukiduen zabalpena. zabalpena eta, eta ba, kriminalizazioa, ez, beraien kontrakoa, batean, bari esaten zuten minutura, ja, txilotuta zeuden partartu zuten irun eskauek, eta eta modu errekorrean Errusian mintzat omen ba joten dien prozesuetarako ilabete gutxitan dago neko sententziarekin mai gainean, ez? Eta zenolako sententzia bi urteko kartzel zigorrarekin. Abesti bat abesteagatik, ez? Orduan Hombre, nik uste dut gero ere eh, komunikabidei begira edo eh, hartu duen indar hori, e, nik uste dut e, ondo esaltzen dula eta nik bat nator horretan beste kutsu bat eman izan zaiola, ez? Eta hemen Putin ez daukagunez oso gustoko, ez? Eta komunikabidek ez duten ez gustoko, ba zabaldu eginda oso harin eta krudelkeri izugarri iruditzen zaigu emakume hauei egiten ari direna eta erabata bat ados gaude horrekin nik uste inork ez duela zalantzan jartzen e, ba, bai kondena zein ez e, jasan berri izan duten errepresioa torturak ere bai salatu dituzte bueno tratu txarrak torturak azken finean eta ez hori guztia salatzen da baina e, galdera hoiek egiten ditugu ez e, nolatan etorri zaigu ainari hau edo ba aurrekoan beste batek e, e, komentatzen ari zen Afganistanen ere bai baduela gutxi hamar emakume e, epaitzen hasiak e, dira ere bai ba eh, ondo ez dakit ba ez daidalako informazio hori ailegatu ez baina ba beraien eskubiden aldarrikapen bat egiteagatik ere bai ba epaitzen ari dira beste 10 emakume eta horlako kondena eh, askoz gogorragoak esarri nahi dizkiete eta hori ez zaigu ailegatzen ez eta mm. zergatik bata bai eta bestea ez noski merezi dutela horren inguruan hitz egitea eta beraien egora salatzea eh? baina bai Baina hori Putin, ba, bueno, Rusiatik kanpo ez, ba, hori ez duelako, horrelako babes hori eta reza izan da ez, pusirraioten alde jartzeare bai gehiengo horrentzako. Eta, bueno, esan bezala, igual ere, eh, sare sozialak eta kom, eh, komunikabidea kontan lagundu dute, eta, bueno, ba, eh, mundu guztian zeharreman dire, eman diete babesa emakume hauei, hori pues ondo esan duzuten bezala eragile eta, eta eragile kolektibo eta gero bak, bakarkako askok Euskal Herrian ere udarantzear eh, bai bilgunek eta bai bueno, beste eragile batzuk ere ekintzak eta bueno, mozorratu dira eta pixkate eh, bai salatu da, ez? Hau mm-hmm. modu batean edo bestean, balkartasun feminista adieraziz. Eta, bueno, be, zuena ekarri dugu bideo bat, e, bueno, bideo bat, bai? Bideo bat bideo baten <laughs> soinua. Ba, horrelako elkartasun adierazpen. Bai, eta abesti, abesti batekin, bueno, bai, gustan da hori nola elkartasun hori zabaldu den mundu guztian zehar, eta dagoeneko ja talde punkonek baditu abestiak beraiei dedikatuak babesa eskaintzen, ez? Eta askatasuna eskatzen, ba, posi irraioteko iruki dauentzako, ez, ez dela aztu behar hori, amabost kide direla, eta ez, ba, irudi iru pertsona, hmm. edo iru neska hauetaz hitz egiten da gabean, baina ba, talde horrek badirau eta jarretz dute lanean eta are gehiago ba, protestan beraiek ere kaleratu dituzte orain beste beste batzuk pixkat kondena honen kontra eta bueno, batzean hor lanean jarretzen dutela, baina bueno, ba, bai. kanpotik ere Eta batzuek oraindik ere e, ba, beraien gainean daukatela arresto edo bueno, atxilotze agindu bat edo behintzat elizan bertan ekintzan parte hartu zuten beste bi taldekideren bilari direla, batzuek errusiatik alde egin behar izan dute ere bai e, ba, egoera hau dela eta e, bueno, <laughs> esan behar, esan behar dut igual hemen Euskal Herrian ere bai ezagutzen dela horrelako ekintzaile politika batzuk horrelako gauzak egin dituztela ez, eta iruditzen zaigu harrigarria errusiatik alde egin barri izatea horrelako ekintza batengatik gatik, erabat salagarria eta tristea dena, baina, bueno, torri zait horrelako <laughs> burura eta... Hortxe, bai. Beno, elkartasuna dierazten munduan zehar gauza desberdinak eta bat onera. Freedom. Freedom. this because I'm inspired for action that I want Russia to know that the world is watching them and that there are a lot of people who think that what's happening there is not okay. Well, we raised over 100,000 signatures and they've been emailed to different judges, the Russian ambassador, and also this is the formal uh, visual representation of, of what that what that is. I, I have no expectations, but I, I hope with all of my heart that actual justice will be served. So I, I, there are people around the world, musicians, that stand for human rights and will continue to stand for human rights until, until we're heard. Ba, hortxe abestietako bat, ez, agertzen zen, ba, bueno, ba, irudi, ba, manifestazio dantzeko batean, olako ekintza elkartasun batean, agertzen zen eskabat hitz egiten, ez, ba, hori, ba, espero zuela ba, Rusiak ere ikustaren mundua berari, beraie begirari diela ere, eta, ba, bueno, nien gainan zegoela, eta espero zuela, ba, ba, <laughs> oberatz jutea era, baina, bueno, ba, hortxe beste elkartasun aderazpen bat, ez diela gutxi izan, esan dugun moduan, baina, bueno, esan marra da ere, e, Errusian ez dela ba, mugimendu bakarra pixkat e, gobernuaren kontra jo duena, Eta, bueno, ba, kuriosoki, e, mugimendu ezberdinak baldin, egon baldin badira, asko emakumezkoenak izan dira, edo eta emakume ba, partikularrak, hau da, emakume pertsonan beraiek borroka, beraiek propiok iramaten ari direnak e, eh, Vladimir Putinen aurka, eta pixkatoiek ere onerak arren egin dituen, ez? Eba, dirudi, orain bu honekin ba, ba posirraioten e, eh, kasua ezagutu dela bakarrik, baina horre beste emakume talde batzuk egon dira ere bai eta bueno igual eh, beste ezagunenak edo e, eh, toplesen bitartez ekintzak egiten dituzten hoiek dira Zimen izenekoak eta bueno ba hauek hori da ba Rusian berdin du minus 20 gradutan egonda ere <laughs> ba kalera atera eta eta ba titi agerian ui ez hartzen dira bai beraien aldarriak egiten Eta horri esker, bat amalez lortzen dute medioetan egotea eta eta pixkat ba, beraien mezua ere helaraztarena. E, beraiek ba, gaz naturalaren esportazioaren gaiarekin egin izan dituzte kintzak ere, ba, bueno, ba, hori aldarrikatzea edo salatzea ba, garrantzitsua dela uste dutelako, eta mm, <laughs> beraiek ere ba, katedral ortodoxo honen aurrean ezarrezien behin e, pankartekin esan ez eh, jainkoa espulsatu ezazu zarra hemendik eskatuaz. Nahiro Eliza horrek <laughs> ematen duela ekintzak egiteko estenatokia. Eta, bueno, pues hori, esatik den genuen, ez? Beraiek, e, tamalez ere aldarrekatzen dut, edo esaten dutena da, ba hori, hori dela duten modua karra entzunak izateko, ez? Horrela jarri barri izan, ez? Beraz, bueno, ba beste kasu bat. Eta gero, ba, hor baude e, ba, neska bat, eski, hau neska guen izanak ez dira, oso arrexak, eh? Ief gelnial albat e, izeneko irakasle bat, e, Yale Unibertsitatean irakaslea dena, e, eta bueno, ba, txe, bueno, ba, esaten da, ez, estatu batutan bizi da, beraz, zerbaiten da ere bai, eta, bueno, horre biltzen da Rusiako autoritateekin borrokan, E, beste emakumeetako bat e, Xenia Sopxak da eta hau, bueno, igual harrigarrienetarikoa da, zebera e, Txampetesburgoko alkatearen alaba da, Putinen lagun mina, e, eta, bueno, pesaten denez, e, pasazen Rusiako Paris Hilton izatetik, e, ba, ahotxa ematea, ba, kaleko protesta guzti berak, e, telebistan programatzuen ba, bueno, ba, ere igual, ez? Ba, telebizteta publikoan, ba, berazokan, ba, la, elkarrizketa saio bat, eta ba, egun batetik bestera hasi zen hau txetzuten oiei, hau ez, Eta horretik esaten da dela, ba, inork esperotzen militante hori, ez? Ba, barri, izan delako, eta baina, bueno, e, berak ere e, bere etxea miatu zuten, e, pasaporteak endu diote, bueno, ba, ez, ba, neska honek ere <laughs> jasaten ere ditu bereak, eta, bueno, ba, igual ere errekonozimendu berezi bat e, ba, datorren mundu horretatik egin duen saltoagatik, ez? E, gero badago ekologista bat ere borroka sutxoara man izan dutena beti Putinen aurka, Yevgenia Txirikova izanekoa, eta bueno, ba, gero, gero beste bat Anastasia Balstov esango nuke da mm, bere mutilaguna hasi zuen batez ere borroka bueno, politiko mediatiko bat e, Putinen aurka baina bere mutila etengabean kartzelan dagoenez azkenan berak hartu ahots gehiago bere bikotekideak baino eta bueno ba bera dira orain borroka horrekin ere ez ba bueno pixkat kasu guzti hauek bari posirraioten hor dagoela baina bueno mm. askoz gehiago direla Bai, orduan e, ba, horrekin ez, nik uste dut eh, gure lehenengo bloke hau amaitzen jun behar dugula, eta ba, ikuspegi zabal horrekin amaitu nahi genuen ikusteko ba, bai feministak, zein Putinen aurkako ekintzaileak ere bai ba, gogor jarraitzen dutela haien borrokan Errusian, hemendik ba, kuku txiki bat egin nahi genien, e, aipamena merezi zutela pentsatzen genuelako, eta ba, bueno, jarraituko dugula albiste honen gainean, zeren ba, azken notiziak dira e, beraien epaiaren ba, kontra edo elegitea jarri zutela pusi erraioteko hiru kartzeleratuak eta e, okerrez banaiz gaur edo atzo ziren e, rebisatzekoak, beraz, ba, bueno, aste hauetan ere bai, ba, izango ditugula berri gehiago. Beraz, hori ba, free pusi hemen dikere. Кремлю! Идет! Восставшая колонна! существуем! Бунт России! Район! Район! Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти! Недовольство и мужской истерии! Дикий мастер пожирает мозги! Православная религия жесткого пениса пациента! бежим! Идет цезурь сновидения! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина! Бунт России! Терроризма протеста! Бунт России! Путин достал! Бунт России! Мы существуем! Бунт России! Рают, рают! Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти! Beno, ba, azkenean finean bai topatu dugu e, abestia, hau honengatik e, gartzeleratuak izan dira neska hauek, ezagutzen ez zuenaren zatzen, beno, ba, hori, esan bezala, oi hartzun handia izan du. Oi hartzun gutxiago, baino, soinu, akaso, lasaiagoak, edo, bueno, beudek e, azaltzen dut elkarrizketa guztian zehar e, kumbiak dira. Eta, beno, ja, zuzenean, lehenengo eh, eh, Jesus aterako zait, ba <laughs> lehenengo elkalderara joko dugu zen ja horra aurkezpen txikia egiten dugu eta dena bai? Vale. Vale. Horrela ez dute bitan entzun behar Orkespena. Orkespena. <laughs> Bueno, ba, hemen bildu gara, e, gaur udan gaude, oporretan, baina gu lana ez dugunez zinio izazten, eta zuek antxetako entzule maiteok ez dituzte gunez zinio izazten, ba, aukera paregabe bat izan dugu eta erabaki dugu ba, gure oportxoak zuengatik pixkat sakrifikatzea. <laughs> eta ordan ba, hemen bildu gara kumbia kuirstaldeko bilagunekin, eta ba, beraiekin elkarrizketatxo bat egingo dugu, zuei gerturatuko dizuegu Argentinako talde hau. Lehenik eta behin aurkeztuko ditugu, Ines eta Pilar ditugu gure artean, beraiek, bueno, e, eh, mendi gutxira izugarrizko bira egingo dute Europan zehar, eta bizka beraiek gehiago ezagutzeko, eta kontzeptu berezia denez, kumbia queer, ez? Osa, kumbia musika estilo, orokorrean ba, asko gizonarekin eta gainera letrak oso machistak izan dira, y tal... bueno, pues, beraiek ezagutzeko eta beraien musika eta beraien proiektu ezagutzeko, ba, tu ditugu, Hola, kaixo. Bueno, igual un poco para empezar, que nos explicaráis de, de dónde surgió el proyecto, cómo se os ocurre hacer una mezcla como esta, ¿no? Que es un poco curiosa mezclar el concepto queer con la cumbia, ¿no? Que hablábamos un poco, estábamos explicando que igual la cumbia por tradición ha sido más una música de los hombres, con letras bastante machistas, o sea, ¿cómo surge el proyecto, la idea? Dentro de Cumbia Queers, bueno, yo soy Pilar. <laughs> Eh, dentro de Cumbia Queers, antes de conocernos, Inés, que es la baterista, y Patricia es la bajista, yo toco la guitarra. Tenemos una banda hace ya como 16 años de punk rock que se llama She Devils. Bueno, venimos tocando un montón y veníamos haciendo unos festivales de mujeres rebeldes que se llamaban Veladona empezamos haciéndolos todos los 8 de marzo, pero después el 8 de marzo nos pareció una fecha muy superficial, este, porque se llena la ciudad de carteles como hoy regalale a tu secretaria un ramo de flores, una cena, un... Entonces la verdad que nos dio mucha bronca y decidimos hacerlo, estábamos muy influenciadas también por las brujas y por los walpurgis, entonces nuestro objetivo fue hacerlo durante cuatro veces al año que coincidiera con los solsticios, teníamos como un poco esa idea. Y le pusimos Veladona, Mujeres Rebeldes. Estábamos haciendo esos festivales cuando viene Ali de México, que es, es una de las cantantes de Cumbia Queers, que también tiene una banda de chicas, un trío hace como 18 años, que se llama Las Ultrasónicas, bien punkis. En ese momento también ella estaba viajando por toda Latinoamérica y ya era argentina y como sabíamos de la existencia de las ultrasónicas, queríamos conocerla. En ese momento con Inés teníamos la casa zombie, que era una casa donde se hacían conciertos una vez al mes, y en un concierto que donde vivíamos, y era nuestra casa. <laughs> Eh, un día iban a tocar como 10 personas y hay una persona que nos gustó mucho y que nos voló la cabeza, se dice allá, que era Juana Chang eh, una cantante con su guitarra que tenía canciones muy cómicas, este, no sé, era muy buena. Nos encantó ella, justo venía al Iguagua y nosotras tres éramos g Devils, entonces decidimos invitarlas a un festival Veladona. Las invitamos, tocó cada una con su proyecto, pero después de eso como que nos parecía que estaba bueno juntarnos y hacer una banda. Y ahí empezaron los problemas. <laughs> una banda de rock. No, no, no y Ali decía, no, güey, rock no, ya estoy podrida del rock, y basta de rock, vamos a hacer cumbia, amo la cumbia, no, la cumbia no. Inés era fan de la cumbia. Eh, nosotras teníamos todos estos prejuicios justamente porque era machista. Básicamente porque era machista, porque sinceramente si querés bailar a la cumbia digamos que es irresistible. Pero bueno, era tan machista que teníamos un rechazo total y bueno, igual nos convencieron Ali e Inés de... Y os lanzasteis a la piscina ahí, a lo loco. Sí. <laughs> Y como que fuimos ahí entrando y diciendo, no, está buenísimo, lástima las letras, pero sí, si le ponen otras letras está bueno. Y bueno, y ahí fuimos como un poco, esto que les contábamos antes, como que somos seis personas, muy personajes cada una, y cada una fue poniendo como su, su rareza y su virtud. Y bueno, y eso hizo que se haga una cosa rarísima entre... en un momento se nos dio por ponerle tropipunk. Le decimos tropipunk. Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. hortxe eukidugu aurkezpena eta, bueno, ba, lehenengo galdera plantu, planteatu genien moduan, entzun duzute, ba, ea, zer nolatan hasi ziren guzti honekin, ba, ipatzen dute, ba, horre, beladona e, eh, festivala, ez, pixka tortik astan dela ba, hor bat zeuden batzuk dagoeneko talde bat zeukatena, la Shield Devils, e, Pilar eta beste taldekiren bat ere dagoeneko zebilena, beraiek e, ba, asizien antolatzen emakume iraultzaien izen horrekin beladona izenarekin deituriko festivala, urtean behin hasiera martxoak zortzietan, hortik atera izan zuten, eta gero ja urtean lautan egiten hasi ziren. Solstiziokin batera. Gainera. <laughs> Eta, bueno, ba, horre, ba, pixkat ere, eh, esaten du, ba, aipatzen du kaza zombi, et, eh, zombi etxea edo, ba, bai kontzertuak antolatzen zen lekua, eta baina beraietako batzuk bizitzen lekua, ez? Eta horre elkartzen hasi ba, kontzertuetan, eta beste, ba, kide hauek ezagutzen, ez? Ba, Argentinatik etorretako ali, las ultrasonikas taldekia zena, gero beranduago Juan Atxan agertu zen bere gitarrarekin ere, Eta bueno, ba ezagutze prozesu honen ondoren, ba beladona jaialdi hauetako batean, ba gonbidapena egin zieten elkarrekin jotzera, ba oso gustora galitu zian eta besteekin eta sartute. Bueno, ba ze, emango diogu jarraipena oneri, hasiko gara egiten elkarrekin eta berak aipatzen duenez hor hasi ziren arazoak. <laughs> Ze zen, ze kriste egiten dugu orain, rock talde bat eta ba hori. Ba, alik, uste dute, ez, esaten zola ez, ez nik rokaia ez dut egin nahi gehiago, nik kumbia egin nahi dut ez, eta beraiek, ba, kideetako batzuk beraiek ere ba, aurre iritzi edo ez, ba, pixka jarri zituzten hor, ba, baina barba musika matxista da, nola egingo dugu guk kumbia, baina bueno, azkenean ba, dantzagarria denare ba, erakarpen horrekin, eta ez, ba, ere ba, beste guelta emateko gogo horrekin, eta ba, letrak eh, beste modu bat anizteko gogoekin, ba, hortxe asnimatu ziren kumbia taldea begitera, beraiek tropipunk deitzen dioten hori eta ba, esbatzen du, ez? Azkenean sei pertsona sekide direla, baina hori bakoitza oso ezberdinak beraien elkar, elkarren artean, baina ba, beraien ba, gauza ezberdin eta mankomun komun hoiekin ba, bat egiten dutela. Ke habla da cumbia, tanto que decís que son el queer y la cumbia poco relacionables. Bueno, el queer y la cumbia no, son antagónicos totalmente. Justamente, la cumbia es Bueno, viene de Colombia, en toda Latinoamérica hay mucha cumbia, y muy diferente. Cumbia mexicana, sonidera, la cumbia colombiana, la cumbia argentina, la cumbia de Chile. Mismo dentro de Argentina hay cumbia romántica, que para nosotras igual también es como chocante porque es romántica del estilo de te doy una rosa, me quiero casar contigo y quiero tener hijos y la mujer después termina lavando los platos. O sea, eso es la cumbia romántica la cumbia villera habla la villa miseria, es como los barrios más pobres que hay en Argentina. Qué sé yo, se habla mucho de drogas, pero de drogas como aspirar pegamento, eh, tomar el vino en cartón, que es el vino barato allá. La cumbia villera habla de eso y habla además de las mujeres, pero muy despectivamente como eh, este, no sé, un estribillo que dice que la mujer tiene aliento a leche y se llama la lechera que es una puta, o sea, básicamente las letras de la cumbia villera son así de chocantes con todo, con la mujer, con todo. Tampoco les da para escribir mucho más que eso. No, no, es como lo que se lo que se vive es así de crudo y eso es lo que está contado, pero es feo, yo escucho las otras letras, las que hablan de, de, lo mal que se está y las drogas y el alcohol y todo, y está todo bien y ya escucho como las letras hacia las mujeres y la verdad que me dan el estómago, las odio. Pero justo eh, como que la gente que odia la cumbia no odia la cumbia por, <laughs> misógina, la odia por, porque son los negros de mierda, porque son los pobres, porque no supuestamente no saben tocar. No, para un rockero que toca la guitarra, escucha a uno que hace chingui, chingui y le parece. Entonces hay como una, de Clase, es una cuestión de clase. Pero bueno, la cumbia en general habla, si no es cumbia villera argentina, de amor. bueno, pero la cumbia colombiana habla, viene, es una música campesina que tiene su baile y habla de cuando falta la pesca o cuando no llueve, qué pasa con el café. Este, o una fiesta con velas, que era la cumbia. Un poco también de, hay algunas cumbias colombianas que tratan un poco el tema del racismo, de negro yo soy. Negra me llaman por mi color, a mí me ultrajan. Eh, empezó todo como un canto africano. Claro, las raíces africanas de Colombia, de los esclavos negros. Con, solo con tambores. ¿Qué significa la palabra cumbia? Cumbia es el ritmo, el baile. Eh, como la jota, digamos, está la cumbia, como ellos dicen que el femenino es la cumbia, el masculino es el porro. Son los mismos ritmos, y, pero el porro es un poco más rapidito y más... Ellos dicen que masculino es el porro y la cumbia femenina. Ah. Y la cumbiamba es el baile de la cumbia, que se hacen rondas con velas. En las orillas. Bueno, ba, kumbia herrialdera arabera oso ezberdina dela aipatzen dute taldekide, kadibidez e, eh, Argentinan ba, kumbia erromantikoa badela alde batetik, eta beste alde batetik ba, kumbia bisera deitzen dena, eta hau ba, gehiago litzateke ba, oso balantzen den edo jorratzen den kumbia mota ez. Eta ba, bertan batez ere emakumeaz eh, oso oso gaizki hitz egiten dela eh, aipatzen dute. Eta ba, kumbia, bisera, bera ere, ba, beste musikoen artean eta ba, baztertua dago, baina ez emakumeaz beraz nola hitz egiten delako, baizik eta beltzen musika moduan kontsideratzen delako, ez? Eta esatute, ba, rockero batek edo heavy metalera bai, batek. Hori da, klasen historia baten gatik, behar ba, ritmoiek ez dituztela maite. Eta azken finean, kumbia zer den galdetzen diegunen, esatute, kumbia bera erritmoa dela. Eta horra ipatzen dute, ba, kumbia femeninoa izango litzateke suave ba, suabeagoa den hori eta dena maskulinotzat jotzen dena porroa <laughs> deitzen dutela. letra simplemente puede cantarla un hombre y decir que machista, y como lo cantáis vosotras, puede de verdad, o lo entiendes de un modo más irónico, pero la única diferencia es quién lo canta. O sea, en realidad la letra podría ser la misma también. sabes porque hay más mujeres que cantan cumbia. Hay muchas mujeres también. En, realidad hay muchas más mujeres dentro de la cumbia. Hay más mujeres famosas, estrellas de la cumbia, que del rock o de otras cosas en Latinoamérica. Cantante, es distinto. Bueno, a mujer se le permite, puede ser cantante y todo, pero no, no puede tocar un instrumento. No, en tocar un instrumento no existen mujeres que tocan instrumentos de la cumbia. No, sí, y con respecto a lo que para mí el, sí, cambia. Cuando, si que lo diga una mujer o que lo diga un hombre, para mí sí cambia sustancialmente. No es lo mismo, ¿no? No sé. Yo lo veo como algo diferente. Que lo diga un hombre o que lo diga una mujer. La misma cosa, Ei, <laughs> bai, <laughs> Egiten dion e, dornaku gurekin zegoen hortan, e, egiten dion galdera da, ba, bueno, ba, eh, kantatzen dituzten letrak gizonezko batek kantatuko balit, ba, bazitun ba, e, matxista izango zela, ez? Ba, piskatori usten du airean. Bai, eta bueno, berak esaten du, ba, beretzat ba, latzen dela emakume batek edo gizonak abestu, nezta gauza berdina esan, eta sustantzialki hori babadela aldaketa bat, eta gero ere galdera, galdera beste bigarren galdera zen emakume gehiagote dauden kumbia munduan, eta esaten du baietz, emakume asko daudela, beste musika estilo eta baina seguraski gehiago, baina abeslari moduan soiliek ez. Es que somos seis, y las seis opinamos muy diferente. Por ejemplo, Ali, que es la mexicana, para Ali la cumbia romántica. Entonces ella se planteó desde un principio que tenía que hacer letras románticas, porque ella quería hacer una banda de cumbia. Y ella, como a ella le gustan las mujeres, las letras románticas son qué linda que estás, te amo, quiero ir contigo de la mano, el veraneo. Entonces, claro, ella siempre quiso tener una banda de cumbia. Y siempre tuvo una banda de punk rock y siempre cantaba guarradas. <laughs> tuvo la oportunidad de tener una banda de cumbia y empezó a cantar el veraneo, el veraneo. Qué linda que estás con tu bikini amarilla. Juana Chang, que es la otra cantante, nunca quiso tener una banda de cumbia. Siguió componiendo las mismas canciones que hacía ella como cantante folky y son todas las más chistosas, como a la que siempre le va mal, que siempre hace un montón de cosas para conquistar a alguien y le va mal, que medio que nos representa a todas. Y bueno, y, como, y a su vez también cosas que hablamos de nuestras bandas punkis, hay una canción que se llama Control Remoto, que acá sería Mando a Distancia, que habla sobre una pareja que ya no importa de qué sexo sea ni qué género tengan, pero que es una pareja que terminan de comer y van a ver televisión. Muy real. Claro. claro como, qué sé yo, también hay letras como de cosas que nos parecen horribles, sean del género que sean, seas hombre o mujer, como hay cosas. Antes te quejabas de, ay Andrea, qué puta que sos. Sí. <laughs> Y esa letra, por ejemplo, esa misma, teniendo en cuenta la definición de puta, puedes cambiarla muy, o, la concepción de puta la puedes cambiar. Jamás o cantaríamos una letra así por varios motivos. Primero y principal, bueno, es todo un tema bastante fuerte, pero Primer principal, no vamos a, insultar a una chica diciéndole que es una puta. Por eso, pero en este caso sí es un insulto. Sí, sí, es un insulto. en este caso este es un insulto. Decir que una chica es una puta, lo mismo este que hace un hombre está perfecto, pero que lo haga una chica es una puta. Mm, ah, yo básicamente no me interesa ese, esa valorización o desvalorización de la gente. O sea, no, no me importa. En el caso de esa canción es porque lo que se castiga es que la piba le guste el placer eso está... al, hombre le puede gustar, puede decir yo me cojo a 40 minas por noche y a la piba, si le, a eso le gusta, está mal, es una puta. Es una puta, y eso, está desvalorizada. Ya decir que alguien es una puta es alguien no vale nada, cosa en la que no coincidimos para nada y nos parece horripilante. Y horripilante también a mí particularmente, esto hablo a título personal, yo coincido, hay un movimiento de mujeres muy fuerte en Bolivia que se llama Mujeres Libres, que tienen una movida que se llama Ninguna mujer nace para puta. O sea, yo igual condeno la prostitución. Esto es algo igual más particular. No condeno a la mujer que hace eso para nada. Sí me parece horripilante el sistema este, de, de, la mujer como una mercancía para saciarse es una cosa que yo condeno y me parece, no sé, combatible, yo la combato además de eso, igual no desvalorizo a ninguna mujer por trabajar de eso y tampoco me parece que la mujer que disfruta, eh, nosotros allá decimos coger, <laughs> acostarse, pero de una mujer que disfruta cogiendo con un hombre distinto cada día, a mí no me parece ni puta, ni desvalorizable, ni nada. Entonces, por eso... Bueno, ba, horra gasiera batean e, letrak idazterak orduan ze inspirazio edo dituzten galdetzen zitzaien, e, bueno, ba, ipatzen du ba, seiak ezberdinak izanik ba, gauza ezberdina daudela ez, bai bata romantikoagoa dela, besteak ba, graziak edo egitu dituela gehiago, ba, zakit, identifikatau sentitzen dianak ere, gauza gaizki ateratzen zaizkion pertsona baten paperean, e, ere, ba, gustatzen ez zaizkien gauzen inguruan hitz egiten dutela, bez, ba, sistema mundua unola dagoen gaur egun, Eta gero, ba, horre ateratzen da beste galdera bat, prostituzioa puta e, aipatzen da, ez? Ba, eta emate dute beraien ikuspunta pixka gai honen inguruan, beraiek ez luketela sekula puta dituko beraien abeste batean emakume bat, baina hori ba, e, beraiek ezagutzen duten moduan desbol, desbalorizatzeko modu bat delako emakumea. Eta, bueno, ba, beraiek bai e, horren kontra prostituzioaren kontra daudela, baina ez hori ba, hortan lan egiten duten emakumeen kontra. Eta uste dutela borrokatu daitekela. porque pueden ser muchas más letras Yo creo que más ah. va por los recitales en vivo o las movidas en general de las que podemos participar que por lo que en sí te diga una letra, ¿viste? como en una canción de protesta donde yo aclaro que pienso esto y lo otro, qué sé yo, yo puedo hacer una canción que por ahí no diga mucho, que esté buena como canción, porque a mí, por ejemplo, yo, que yo no escribo letras, ¿no? Pero compongo música, ¿no? Parte de las músicas o lo que sea. Este, a mí los pibes chorros me encantan y cantan Andrea, qué puta que sos. Y sin embargo, hago como que no escucho, ¿me entendés? escucho, a mí me copa la música, me encanta el ritmo y los punteos teclado y todo, está más gratis, no sé. Este, está. Bueno. Pero bueno, es, o sea, es otra moda de revolucionar, ¿no? Lo que decías, que igual es el que habéis encontrado vosotras. Antes os preguntábamos sobre qué escribís, las letras de qué van, pero bueno, claramente un mensaje feminista sí que es el que tenéis o el proyecto, ¿no? Tenemos un mensaje, nos gusta más hablar así como de diversidad, ¿viste? Como que nos gusta, nos gustan muchas cosas, muchas cosas nos gustan. Sí, obviamente que lo que nos parece quizás que es lo más relegado en la historia de la humanidad <laughs> es la mujer, o sea, lo más desplazado, lo más torturado, lo más este, vapuleado siempre fue la mujer. Pero, ya quiero decir, pero algo de rompedor tenéis, porque bueno, antes comentábamos, ahora estamos en <laughs> agosto, pero dentro de una semana vais a empezar una gira aquí por Europa, que vais a pasar por Bélgica, Holanda, Austria, Alemania, Alemania, volveréis a Madrid para un concierto, pues volvéis otra vez hacia el norte. O sea, no sé, antes hablábamos, no sé si 28 conciertos en 32 días, es una locura. <laughs> Pero quiere decir, ¿no? Está, eh, o sea, si os han llamado de tantos sitios que habéis hablado toda la cultura de cumbia que hay, a todos esos cientos de grupos de cumbia que hay no les están llamando para hacer una gira tal, ¿no? Algo tendréis para que os estén llamando, que luego vais a empalmar además con otra gira por allá, por Latinoamérica, ¿no? Es un poco... Es que creo que un poco es eso, como que, como decía Inés, las letras no hablan de todo lo que nos pasa, pero todas venimos de otros proyectos y, de, y lo que nos gusta también, y claro, cómo nos adherimos a las ocupas, estamos en contra del Estado, o sea, con los anarquistas, eh, con las feministas, este, con los pobres, tenemos un montón de luchas con los zapatistas. Azken finean, eh, beraien letren inguruan galdetu diegu, baina esaten dute noski emakumearen e, eh, bilakera guztia eta zapalketa guztia aipatzen dituzela, baina horretaz gain baztertuak diren kultura eta talde guztien izenan ere bai abestu nahi dutela. Hoien inguruan hitz egiten aritu dira, baita ere abuztuan zehar Europan zehar zeukaten jira izugarri horren inguruan, baina horixe, labur-laburrean e, aipatzen digutena. -hmm. Bai, beno, ikasturte guztian zehar jarriko ditugu beuden abestiak eta gehiago ezagutzeko para da, ere? Eta kaso, ea, gerturatzen diren berriz ere. Hori da, saiatuko gara. Ba, gu gerturatuko gara urrengo astean berriro ona, zuen gana, bloke gehiagorekin eta ba, gogo gehiagorekin, albaldin bada. Aste artero, zortzitati bederatzetara, honekin ero beren. Antxetirretean, agur. no nos sale mucho tampoco la cumbia. Claro, no es que nos sale como una banda de cumbia que vos decís, ah, es cumbia. No, nos sale como duro, viste, un poco como trabado en vivo, eh, no es como una... Para los cumbieros, para somos, los cumbieros somos, algo raro. <laughs> y para los roqueros rockeros somos cumbia. Para los rockeros somos cumbia. Dicen, qué horrible, esto es cumbia. Y los cumbieros dicen, no, esto no es cumbia. <laughs> qué horrible, no es cumbia. <laughs>